الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه التي لا تحصى ولا تعد ومن على امه محمد صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء وصيامه واليوم قبله واليوم بعده يكفر السنه التي قبلها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو القدوس السلام واشهد ان سيدنا واستاذنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد يا إخوة الإسلام عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله يوم عاشوراء فهي إن شاء الله تقع يوم الأربعاء القادم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ونحن يا اخوه الاسلام في شهر المحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه أكثر من غيره ما عدا رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه فيا اخوه الاسلام فعلينا بصيام يوم الاربعاء القادم ان شاء الله فاليوم قبله أم اليوم بعده فبذلك سنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفي بهذا القدر وأفصل الخطبة إن شاء الله بلغة البوسنية Braći i sestri u islamu, tema naše današnje hudbe, inša Allah, Jevmu Ašura, odnosno Dan Ašure, koja, inša Allah, po našem takvimu, po kalendaru, pada u narednu srijedu, inša Allah, odnosno 13. novembra. Braći i sestre, najveća masovna grobnica Tomašica kod Prijedora u kojoj je do sada pronađeno 430 tijela ubijenih Bošnjaka i Hrvata nas podsjeća na stravične zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima od strane srpskih zločinaca u posljednjoj oružanoj agresiji. I svako jutro kada se probudimo, treba da nam pred očima bude ta masovna grobnica, odnosno da znamo gdje smo živjeli, odnosno u kakvom okruženju još živimo. Retorika predsjednika manjih BH entiteta i njihove, njegove huškačke izjave, koje, nažalost, prolaze kod međunarodnih zaničnika u Moskvi, na kojoj se zahvalio ruskim dobrovoljcima na njihovom učešću u zločinima nad bošnjacima i patriotama Bosne i Hercegovine, te je izrazio svoju bojazan zbog toga što navodno u Federaciji Bosne i Hercegovine živi trenutno 50.000 Arapa, odnosno ljudi arapskog porijekla, da je zabrinut zbog gradnje hiljadu džamija u, koja, u koje su uložena ogromna sredstva, a samo njegovi zločinci su porušili pola od toga i izražavanje njegovog, njegovog straha zbog toga što se u Bosni i Hercegovini, kako on kaže, na sceni je provođenje islamizacije koja ulijeva strah u nedužni nedužni srpski narod. Ove izjave su veoma opasne i one bi trebale da budu razlogom da se konačno visoki predstavnik i međunarodni predstavnici, odnosno institucije, pozabave njima. Predsjednik manjeg BH entiteta time pokazuje svoju nezajažljivu, svoj nezajažljivi nacionalizam, i želi iskrenuti pažnju upravo sa masovne grobnice Tomašica kod Prijedora, koja svjedoči, odnosno koja potvrđuje zajedno sa drugim grobnicama, masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini, da je Dejtonska Republika Srpska Dejtonska tvoravina, odnosno genocidna tvoravina ili tvoravina koja je formirana na kostima i na krvi ubijenih bošnjaka i patriota Bosne i Hercegovine, a u isto vrijeme su bošnjaci i sve patriote u Dejtonu, onda kada je potpisan Dejton, zaista doživjeli konačan udarac od strane međunarodne zajednice, odnosno učinjen nam je veliki zulum koji ta ista međunarodna zajednica treba da promijeni, odnosno popravi. Allah Lešanu je odredio od dana stvaranja svijeta, nebesa i zemlje, da se vrijeme računa sa 12 mjeseci, među kojima je posebnu počast dao za četiri svijeta mjeseca ili Ešhuri Hurum, o čemu govori hadis poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji bilježi imam Buharija. Ovaj hadis sam u uvodnom dijelu citirao na arapskom jeziku, on u prijevodu stoji, e, glasi prenosi Ebu Bekre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao vrijeme kruži kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i zemlju. Godina ima 12 mjeseci od čega su četiri sveta, tri jedan za drugim, to su Zulqa'de, Dulhidje i Muharrem i mjesec Ređeb koji se nalazi između Džumadel Uhra i mjeseca Ša'bana. Ibn Abbas radijallahu anhu smatra da je Allah Lušanuhu dao za ova četiri mjeseca posebno mjesto time što se griješenje u ovim mjesecima kažnjava na poseban način, ali također se nagrađuju i dobra djela. Zbog toga u tim mjesecima treba paziti na sva svoja djela i svi mi treba da postavimo sebi pitanje da li se naše ponašanje i život u ovim svetim mjesecima razlikuju od ostalih mjeseci, naravno u pozitivnom smislu, jesmo li mi uopće svjesni šta znače i Hurum, odnosno sveti mjesec? Da li u njima imamo pojačan ibadet ili uobičajeno griješimo, zaboravivši ko smo i što smo na ovom svijetu? Na neki od nas nismo zaboravili da smo mi, svi mi, obični smrtnici, koji će neko od nas za neki sat, neko za dan, hevtu, godinu, morati ostaviti ovaj dunjaluk i njegove varljive ukrase onda kada Azrail melek smrti dođe po odredbi uzvišenog gospodara koja je još davno, davno zapisana i tu neće biti nikakvog odgađanja kako bi nam tačno određenom trenutku ni, ni, ni prije ni poslije iščupao našu dušu. Da možda nismo zanemarili i to da ćemo na sudnjem danu biti odgovorni za svaki svoj korak, za dijelo i ono što smo imali namjeru učiniti, odnosno na što smo drugi navodili, da ćemo odgovarati za preuzete emanete, ono što smo preuzeli na svoja pleća, a posebno da ćemo odgovarati za naše supruge i za našu djecu koji su nam povjereni na čuvanje. Da ćemo odgovarati za vrijeme kao Allahovu blagodat o kojem, nažalost, muslimani dugo vremena ne vode računa. To je dan u kojem će se sve tajne objelodaniti, osim oni koje Allah Rošanuhu bude svojom voljom i svojom milošću sakrio. I to je dan kada će nevjernici i dvoličnjaci poželjati da tlo ispod njihovih nogu raspukne, odnosno poželjeće da su toga dana najobičnija e, prašina i ljudi će toga dana, odnosno dijelovi naših tijela, će svjedočiti protiv nas, odnosno svjedočit protiv griješnika, onda kada Lalušanu svojom voljom bude zapečatio, zapečatio u usta ljudi. Razmišljamo zbog toga, braćo i sestre, o danu u kojem neće biti podmitljivi ni sudija, ni advokata, niti svjedoka, niti će se moći odgoditi to suđenje i neće biti pristrasnih medija. Razmišljajmo o danu u kojem se niko od nas, kao što stoju u hadisu, neće moći pomjeriti sa svoga mjesta, dok ne budemo odgovorili na ona četiri pitanja, u što smo život proveli, kako smo svoju mladost iskoristili, da li smo se vladali po onome što smo naučili i na koji način smo svoje imetke sticali, odnosno na koji način smo ih trošili. U četiri svijeta mjeseca ubraja se i mjesec Muharrem, čiji je deseti dan, inša Allah, je u Muašura o vrijednosti posta mjeseca Muharrama, kao i obavljanja noćnog namaza, govori hadis poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koji bilježi imam muslim u sahihu. A ne bih horeta radijallahu anhu, ene Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kal, efdalu sijami ba'da Ramadan, šehrullahi muharram, ve efdalu salati ba'da al-farida, salatu l-lejl. Prenos je Buhurira radijallahu anhu da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kazao najbolji post poslije Ramazana je post mjeseca Muharrama, najbolji namaz poslije popisanog farz namaza je noćni namaz. Kako stoji u predajama, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je za vrijeme svoga boravka u Mekki postio 10. dan mjeseca Muharrama nakon dolaska u Medinu našao je jevreje kako poste Ashuru pa je u tom smislu i sljedeća predaja koju ću prevesti samo na bosanski jer sam je naveo u uvodnom dijelu. Prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu došao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem u Medinu i vidio je jevreje kako poste Ashuru pa je upitao šta je ovo a oni su kazali ovo je lijep dan dan u kojem je spašen Musa alaih selam sa Benu Israeličanima od njihovog neprijatelja, pa ga je Musa alaih selam postio. Rekao je Muhammed alaih selam, meni je Musa bliži od vas, odnosno on je meni preči od vas, pa je postio i on je naredio drugima, drugim muslimanima da postio. U ima Mahmedovoj zbirci se na, na, navodi predaja وَهَذَا يَوْمٌ إِسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ nuhun. To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudi, pa ga je Nuh a.s. postio, a imam Buharija bilježi, bilježi u sahihu, a Ibn Abbas radijallahu anhu kale, ma ra'aytu nabije sallallahu alaihi wa sallam je jetaharra sijame jeumin faddalahu ala gajrihi illa hadel jeume jeume ašura, ve hadel šahra, jani šahra Ramadan. prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhu, nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sa više želje i žara posti neki dan od Ashure i ovog Mubarek mjesec, mjeseca misleći na mjesec Ramazan, a ima u Imam Ahmedovoj zbirci se navodi hadis koji govori o tome da je post Ashure uzrok praštanja grijeha učinjeni u protekloj godini sijaum jevme Ašura ahtasibu ala Allahi yukaffira sanata allati qablaha. E, posta šureje uzrokom praštanja griha koji su učinjeni, učinjeni u protekloj godini. Preporuka je poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da se pored desetog dana Muharrama posti dan prije ili dan poslije, kao što stoji u predaji koju bilježi imam muslim u sahihu. An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, annehu kale, قد آه، حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم Prenosi se od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon što je postio i naredio ashabima da posti e, Ashuru bilo rečeno Allahu poslanice to je dan koji obilježavaju židovi i kršćani. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u narednoj godini ćemo postiti inshallah i deveti dan. Pa on nije dočekao narednu godinu jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toj godini preselio. Posteći deset, deveti dan Muharrama, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od sljedbenika knjiga, a islamski učenjaci su kazali da imaju tri stepena posta šure, to je to su oni koji poste samo deseti dan i to je u suprotnosti sa ovim citiranim hadisom Muhammed a.s. Zatim oni koji poste dan eh, ašure i dan prije ili oni koji poste dan ašure i dan prije i dan poslije. Poslije Ćašuru i dan prije ili poslije, mi slijedimo sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, pa zato, braćo i sestre, postimo naredni utorak i srijedu, ili postimo, inša Allah, srijedu i četvrtak. Braćo i sestre, pred nama je još jedna prilika, da zaradimo dobro dijelo i očistimo se od grijeha i ne propustimo postom kao jednim od najiskrenijih badeta od ovih dana da oživimo pritvrđeni sunnet našeg poslanika sallallahu alaihi sallam, da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allah šanuhu, da mu se i na ovaj način približimo i da mu iskažemo, iskažemo svoju pokornost i poslušnost.